Maiatzaren ogoita ameka egunda azken epea egiko etxek boska dezaten, ala ere jadanik, denek egina dute egi elkargo bakajaren gaia zehari gira, eunta ameka prefetak eginduen irigune elkargo bakajaren alde, eta behoita zazpi kontra, zazpi hilabete beraz egitura horren plantan ezartzeko, izurako hau zapesa, utetxen kontseiluko kide, joldi hosti izenean, Daniel Olzomendi, egunan? Egunan... Joan den lagazkenetik, beraz, baiak erri bat galdu du, ezak bi irabazi, kontrakoak agertu orduko partida jokatu zen. Uh, ez, uste dut eta hara, emaitza osoa berdela irrespetatu eta behaz denen uh, abisua, denen pentsatzeko moldia berda eta kondutan hartu Bon, uste dut orain, edo gaur hasteko erraiten aldugu, eguneko hitanoita hamarrek, eguneko eh, e, hitanoita hamar herriek eh, hara, eskualerri bat nahi dutela, instituzio bat nahi dutela, eta behaz, eh, behar ondoko urtean, behar da, prestatu hori, eta orain hori dugu gaia, ez du balio guai sobera ipatzia hara pasatu dien gauzak, bena guai haintzina, bat behar da soin eta denak elgarrikin. Baina ala ere afera guziak ez dira trinkatuak, eh? zaiteko beharko da proposamenaren kontrakoek egin duten elegiteak zer emanen duen beha egon? Hor, uh, eh, aipatia izan da, eh, eh, aipatu duzu eta ko, uh, kopil edo batzorde bat uh, behar, zela, montatu. Hor eh? uh, dian ez izan da, eh? diela hamostegun jadanik haute kontseiluak egin zuen eta uh, bilkura bat. Hor ez ziren denak trenkatiak ez tabaidatu ditugu pundu hainitz. Uh, uh, berriz uh, aipatu dugu behaz uh, batzorde hori eta gaia aipatia izan da erkurtsoua Harra herurttsoua C6mertzen. Bo herordtsuari buruz argi da uh, behar zera kasu egin plaza publikoat uh, autetxe kontseiluak ze mesu uh, eh, emaiten zien, ze uh, mesu igortzen zuen. Eta uh, idur, iduritzen zaukun, hasteko handanabat bat ginten uh, ara, uh, gai hori buruz argi, erraiteko ez zera posible eta ez zela onartzen ahal, ara, uh, aldi ba, uh, afe, alerdi batetik muntatzia uh, batzorde bat, muntatzia ara, uh, bakar bat, bat, eh, mailako egitura bat, eta e, eh, errikortsuak izan dizten, eh, izan dizten ondotik. Eta hor argi izan da, kopil hortan, behaz komite de pilotaj hortan, batzorde hortan, sartuko dienak, behaute prinsipioz, orain eran garbiki, ez dutela hementik hat, errikortsurik e, emain. E, hara, e, ezabatzen dugu ora inarte izan dien uh, errikurtsoak, hor denek iduriz, ni ez niz espezialista, eh, denek iduriz egiten zuten errikurtso horiek ez zutela jeuze ekarriko, hara, argunta inaziela eta ez zutela jeuze ekarriko, bena hentik hat izaiten alzien errikurtsoak gintiela, uh, eh, ara ez behar, eta hori uh, adostu dugu elgarrekin hori uh, argi zen. Mm. Beraz, eh, komite de hori, do gidaritza batzorde hortan, e, bai ona, miahitzean gelu irigunetik e, eh, sortzik ide izanen dira, golapurditik lau eta beste egi bakotxetik biga, Egan nahi du, eta barkatu, autetxean kontseiluko bulego ere hor da, egan nahi du, hor barnean naizta ez elegitea e, pausatu, badirela batzu, ala ere aski uzkur direnak proiektu hori, e, nola lan egin horiekin? Ba, me hori da, egun guztietako demokrazia, eh? <laughs> nahi bauzu, eh, afe, gu usaia badugu, eh, ara, agunt konventituak ez dien batzuik ilan lanien hartzia, hori bon, hor, eh, ez gira baitezpada bada harrituak, eh, ez, uste dut, halere, eh, nahiz eta zomeitzu uzkur dien, nahiz eta eh, ere kolpe txarrak eman dituzten, ere, be, uste dut, orain, eh, ara, irresponsabilitateak hartzen ditugula, eta uh, autetxi guziek, orain behaute eta emaitzak irrespetatu, demokrazia irrespetatu, eta guai behar dugu ondoko urteko uh, egitura, eskualeria antolatu. Eta hori uh, ezin da guai uh, eh, traba handik uh, e-, ezari, zen eta eta uh, azteko uh, jende naintzinean, gizarte naintzinean beharko dira irresponsabilitateak hartu. Orain, etorri da mementoa, bakizu nola den, hauteskundetan eh, bezala, badira bluff uh, memento batzu, eh, badira ara borroka eh, eta gero etortzen da garaia eh, gauzen uh, montatzeko, responsabilitatean hartzeko eta eta lanian hartzeko. Eta uste dut, hortan, uh, hortan girela, ara, eta, eta biztan da, ez, dugula ber motivazioak denek, ez giela denek eta konventitiak uh, uh, mena, uh, ba, ara, uh, desberdintasun uh, horrek ilan, berdugu lanian izan, bena hori, hori usaiako usaiak da. Egi elkargo bakararen gaiarekin, gaiarekin segitzen dugu, zurekin eh, Daniela. Olzo mendi errandugu, eh, utetxen kontseiloak plantan ezari duela eh, segipen batzorde bat, edo gidaritza batzorde bat, Justuki orai arte hautetzen eh, kontseiluaren inguruan, eh, azpagnen ere diren lanetan eh, oinarrituko da ondoko lantaldea? Bai, biztan dena, azparneko eh, lan talde horiek, uh, lan importanta eman dute, hor bada txosten bat ateatua dena, ara, uh, onartua izan dena, eta hori da, hortik abiatuz, uh, biztan dena, iraiki berko dira, eta ondoko uh, etapak. Eta ez da dudarik, uh, gauza, ara, adostu izan dira, Ordean egia, uh, ez Bon, biztan dena ez da denboaik, eh? eta orain dugu uh, lan hori eman behar. Huai, seetasunetan uh, eh, sartu beharko da, eta hartok, hartako da eh, estudio bulego bat aipatzen, eta huai lehen bailean uh, manatu behar duguna. Mm, estudio bulego horrek ze, ze landuko du, eskumenak gehen bat, zer izanen diren, erri elkargo behiaren gaina izanen diren kompetentziak? Be, konkretuki denak, denak, zen eta bon, kompetentziak eta horiek, eh, bon, jadanik aipatiak izan dira, eh, eh, kompetentziak zoin zain ziren, zoin ziren, hirielkargu bakar, bakarain mailan uh, ara, eginak izain zienak, uh, eh, zivom delako waiko herri elkargo eh, mailan uh, egointzienak eta denak horiek definituak izan dira. Mena guai konkretuki deitzen dena uh, ara, estudio bat behar dugu lekean ezari eta hortako profesionalak dute uh, lagundu behar. Bon, dena, kopil Eh, edo batzorde hortan aipatu dugu hautetxeak aipatzen dira biziki biztan dena, behina uh, eh, ez da atzi behar uh, hara, badera tekniko ekipa tekniko bat hara, uh, behaz herri elkargoko Euh, DGS guziak, eh, behaz, Zerbitzuko eta direktorak hor dira denak, eta hek ere kristoin lana eman dute orain arte, eta horiek ere uh, kopil delako hortan uh, dira eta lagunduko uh, gituzte. Hara, uh, autetxi kontseilu, euh, barkatu garapen kontseiluko, uh, hara, ere uh, lehen dakaria hor izain da, eta uh, biltzareko euh, autetxia ere. Beaz, bai, teknika ipatzen baita, guai, grond Eh, lana arrunt tekni, uh, uh, lana fina, guai, teknikoa izain da. Eta bai, kompetentziak behar dira du mena beharko da ere ikusi, ze ondorioak uh, ukanendian, adibidez uh, hauza indegiak uh, ara, normalki zivu edo zivon bar, uh, barkatu delako mail hortan egon behar dira, bena uh, behar da dirua mailan ikusi, nola lagunduak dira, horiek guztiak trenkatu behar dira, eta herri elkarguko bako txaren zat. Beaz, kristoin lana uh, bada itekoa, uh, sartu behar dena, eta profesionalki ere man behar dena. Bistan dena batzorde horrek be, lagunduko uh, duela, ikusiko diela, onartuko ditela etapa, etapa guziak, Uh, Bistan dena, bena estudio bulego bat du hori lantu behar, serbitzu uh, teknikoek ilan. Mhm. Zazpi hilabete, geditzen dira, pentsatzen alda, berra, zazpi hilabete labur izanen dela dena pikoan ezartzeko, eh, eskuminak aipatzen bai ginituen, zure ustez, zoin dira hor lehentasunak, zoin eskumen eh, gauzatzeko, behar dira gauzak eh, hor eh, elduden urtahilean presti izan? Bon, de, deia uh, politikoki behar dugu uh, izan. Zen eta, bon, uh, eskumenak aipatzen dira, biztan dena, badira eskumenak, euh, ara, Frantzia osoan euh, aldaketa bada. Eh? Euh, ara, notre legeari uh, begira, aldaketak badira. Beaz, gune guzietan, ber uh, arrazoak uh, ukanean dituzte, eta eskualerian mailan, hori prefetak ere uh, errandauko hori, uh, gu haintzinatuak gira puskatzen, eta lana uh, aintzinatia, aintzinatia bita eta badu eh, halere eh, bultat horren uh, gainean uh, aigidal. Bistan dena ekonomia mailan hori, uh, ara, ahalmen hori edo kompetentzia hori uh, berda, berda lehen bailean trinkatu untsa ikusi nola antolatzen, antolatzen giren. Bistan dena uh, hori da ekonomia mailan hor berdugu prest izan adostu eta adostu eskema orokor bat eta ikusi nola ados giren oreka hori kostalde eta barnekaldean arteko oreka hori edo uh, elkartasun hori uh, beharko da eh, beharko da finki eta zehazki uh, untsa, uh, untsa lantu, azpimaratu eta eta adostu. Bistan dena kompetentzia hori uh, beharrezkoa dela. Uh, publikoari eta xerbitxuak ere beharko dira untsa lantu zen eta horiek egun guzietako eh, agertzen diren uh, ara, uh, ekintzak dira. Beaz horiek ere beharko dira lantu, bena ez da ere uh, izanen, ara, urtagiraren lehenian. Mm badira, hainiz gauza egiten dienak, eh? eh ara, eh, aurrer eh, begira diren eta serbitxuak, eh, jende beharretan diren serbitxuak eta abar, eta horiek guztiak segituko dira. Eh? Ez da, ez da, lehenian pentsatu behar beste, beste mundu bat izanen dela. Baina, e, egia da politikoki, diru mailan, ekonomikoki beharko diela gauzak adostu eta ikusi nola, nola segitzen dugun. Bena normalki, pasaia hori, e, jendek ez dute e, senditu behar hor, e, jatuz edo, edo, edo gune, gune belz bezala, edo xuri bat bezala, jeuze gabe, ez gauzak segituko dira. Mm -hmm. Bego da, itzordu du urbilena aipatzeko, egun eh, CDCia biltzen da pauen, eh, hori da, erriarteko lankidetzako departamendu batzordea, eh, beraz eh, horiek dute aztertzen, eh, pixka bat eskema, do lujaldeak nola behizantolatzen diren. Zer ateratzen alda bilkura hortatik, da formalitate bat da justu? Bon, e, e e barnen, hor, uh, iduri, guai, uh, bon, CDC bon, ba, badu bere, bere rola dena, bena, guai uste dut, bon, guai azken, azken etapak dira, gauzak adostuak izan dira, prefetak proposatu du eskema bat, herriak onartu du Uh, ehuneko hitanoita amarrez bon, uste dut gauzak argi, argi dien tinki izan balitz uh, berroita hameka eta berroita behatzi kontra eh, hor gauzak ez ziren berdinak izain hor pentsatzen alduzu bon, uh, behar ba beste antolakuntza uh, izaiten altzela edo beste molde bat behar zela autatu orain, orain eskualegiari begira uh, gauzak argi dira eta hori xantza, xantza 누구? hori eh, hori azpi behar da hara eskualegiak iparraldeak be, ez dute gain hau batez bainan uh, eh, zinez majoritate haundi batekin eakutsiz uh, erraiten du eskualegia mailan behar dugula uh, lan egin eta hori uh, lehen baldintza zen uste dut lehen baldintza zen uh, guai xanuki lanien, lanien hartzeko guai, guai demokrazia ez behar da errespetatu eta guai ezinda onartu nahi gauzu, uh, eh, somitzuk, eh, ez dezatela, uh, errespeta herriaren hitza. Uh, azken, uh, uar bat, arere uh, errekursuak aipatiak izan dira, izenak aipatiak izan dira, bena ofizialki ez da zerrendanik uh, ateatu. Eh, iduridu eta izen batzu petik nahi zutela gauza atzu egin, bena ez dutela plaza publikoat agertu nahi. Beaz, horrek akusten du eh, akusten du eh, olako egiteko moldeak eh, bon, aguntxarra dira, eh, nik azteko agunt kondenatzen ditut eh, egiteko molde horiek bena ez dute geroari begira plaza hondirik hartuko eh, ez da hori eh, ez, da, ez hortaz horroituko horroitu behar da ara be, ipar eskualerriak onartu diela, guai eskualerria mailan lanian hartzia, eta hori biziki importanta da. Daniel Holtzomendi, elgar uh, eh, agurtu haitzin, eh, beraz egitura berri hori, irigune elkargo bat eh, izanen dela, horretarazten dugu, zuk uh, bezala, bertzale bezala, uh, nola ikusten zu, garaipen bat bezala ikusten zu hori, edo mugak ikusten dizkiozu egitura berri hori? Poleenik, eh, egitura guztiak bezala, eh, baute eh, ben, bizi epea, behaz, uste dut, etapa importanta bat zela eskoaren mailan diadanik uh, lanian hartzia. Eta hor badugu, badugu zer egin, ba, badugu hor animaleko lan bat eman behar dena, eta, eta ikusiko dugu, behar du, nahi bauzu egitura hori inala uh, eh, lanian ahazi, eh, behar dugu ara, ahal guziak baliatu, eta gero, be, behar ba, hamar, amos burian, uh, ebe behar ba, oartuko gira, uh, eskolerek nahi diela kompetentziak gehiago ukan, uh, ahal gehiago, uh, uh, ahal gehiago dituelakot, eta, eta behar ba, gauzak uh, aintzinatuko dira, eta beste moldeatez antolatuko gira, eta hor uste dut beharrezko etapa batian uh, girela eta badugu zer egin eta egin irraiteko eh, haute gisa eta abertzale gisa hor eh, bizitzen dugu alere memento uh, izigarria, uh, historikoa, errangabedoa eta hor uh, barnen bai lanian hartzia, ina ala lanian hartzia hori ba, hori bat bezala eta zinez bizikin terzgarria da. Daniel Oltzomendi, zurako hau zapesa, haute txen kontseiluko kide joldi ostibarren izenean, mileskak gurekin izanik, eta bestaldi bat arte. Bai, mileskak zuai.